adin nintzen noia, noiz hartu zin erretreta Michelek, uh, duela hamar urte beraz uh, agertu zin uh, lehen liburu hori, hotz behiro, gero ondokoan gogaila zeria eta ganduzun liburua, hirugarren urtean, ez dakit alako kalda berezi bat izan du iskiatzeko, eta iniz pentsatzen, hor, uh, badakizu, idazten delarik, zure buruaz azkenian mintzatzen zira, naiz, hor, besten historioak kondatzen ari baliz bezala ari baita, eta zinez, uh, entzun dugun sindikalista horren oi handia ikusten da. Uh, gero, badak bakizu zendako iskiatu behar da, seuraz ere, eh, bo, ikusi dugu lainan sindikalista bezala, eh, mesu baten pasaraztia, irri pixkatina aztia, ere, beti, irri egiten dutenak alde izan behar baitira, eta aldi berian, eh, bo, ba, gauzen salatzeko, eta gauzen horretarazteko ere, eh, ba, betiko literatura zer da, azkenen iskiatzea, mirail bat bezala, ibiltzia bideetan, ba, stendal famatu horrek hori, errantzuen, beti hola da, lekuko, lekuko lan baten egiten da. Mm. Eta hor, alegia deus ez, hor, amikuseko biziaz mintzatzen da. Eta jan behar dut, gauza berezi bat egin duela Michelek, uste dut, lehen, lehen pertsona dela kasik, amikuseko eh, eskuaran egiten duena. Eta bera harritu zen bizka bat, eta eh, lagun batzu erran zautan, ikusi zitila eh, ari zirenak eh, irakurtzen, sekulan, ez zutena eskuarazko librurik irakurtu eh, dakizu betiko problema da, eh, liburu bat edo eskuarazko zeititen delarik, jendek ez dute usaiaik, biztan da eskolan ez du ikasi, bai, eh, gure adineko <laughs> eurik, eh. eta bon, hala ere eh, bizi den zerbait da, eta xeroniz, umore onaren ateatzeko, tokiko gauzen aipatzeko herritarretarik, irakorletarik urbil izaiteko, behar dela etxeko eskuara, ez bali ma da ahot, bo, etxeko eskuarak ez du gauza, nitzera nahi ere, eskualdeko eskuara edo besten eh, arteko eskuara hori erabili behar dela. Orduan, Michelek hiru liburu agertu ditu, uh, bat nahi nuke ipatu beriziki, hor gohaila zerian, Roman de Renard hori eskola nik esi dugu, iduriz testamentu zahareko, ba, ez arras, binen, erdi aroko duela mila urteko historiuak, eta berak erreiten dien bezala, orduan pataska handiak baziren duela mila urte, eta eh, niz eh, lur berriko sartuko, pataska berdintzua dira, batzuek nausi nahi, gezurrianari, ari, bestiak itxusi da gehitza, izorratu nahi, ah, ez da, ez da baiko eh, eta hor, hor duan, azeri abila baita, jakina, historio hori itan zeurik, hartzen du, eh, pobren defensa, delako eh, otso gaiztuen aintzinean, eta bo, badakiko denek, nordinen otso horiek, eh, eniz politikan hasiko. Ez. Ez, e, luma nolakoa, xistako ja, baina beti ez tiki, abilki, aseria bezala? Ba, duzu, hori bera da, eh? alegia deus ez, e, usten kondatzen ari da, bere eskolako bidean eh, izan historio batzu. Hortz bero, ez da, ez da gehiago, dakizugu argitale bat gira, eta orduan eh, egiten dira liburu dana bat, eta gero, eh, ez da gelditzen gehiago. Mm -hmm. Beste eta ekipiskat izanen da, eta bereziki gabadiko egun hortarako, mm gelditzen direnak zeurik presio onian, mm -hmm. erdi presioan, edo erenian ere salduko ditugu, eh? ez baitzira emaiten ahal gauza horiek, eh? Ez. Eh, bon, zer hango nien, hor... Uh... Hotz bero, eh, beraz, eh, lehenbiziko liburua, zertaz, bon, beti amikozeko Ba, hogoi bat historio, orduan, uh, Michelek zen, nolaz, bakizu, nolako luma hona zien, bo, biztan da, bakizu, ba, irakurtzen nahi izan behar zira, mena ez bakarrik eskuaraz, eh? maite zitein biziki novela beltzak, er, polizi historioak erraiten zin, hori zera bere askurria, <laughs> zebra ere bere laneko pataska horita ikurruntzeko, eta mesteko, liburuak hortarako balio bitu, artetik bai. da. Eh? Eta orduan hola, orduan eh, bon, badira historio beltzak, eh? hotzak, eh? Eta, <laughs> beroak, bere, bere kalda ipatzen nimi zelan, piskatak ertzen baitu. Hala, eh? gogaila zeria hori badakigu, eta jim bezala, hori eh, ah, ja, azkenik idatzi duena. hotz beroren segida dela, handezak, gauza bera da, beste historio batzu, eh? E, gero, bat edo beste iskiatu du, benen, bo, ba, gizonoko patua zela, borroko denbora guti, denbora behar da ere idazteko, eta hartu zin, uh, eh, irurte horietan eh, denbora hortarako, pentsatzen dut gehiago eginen zuela, benen, uh, bon, albezela erigira denak, eh? mm. Mm-hmm. benen hor, alere, ba, ez dut garen testamendu hitz bat, benen hori handia da, benen, ba, miseren potreta berezi bat ere hor ikusiko da, liburu horiekin. Ederki, gizon bezala, idazle, gizon bezala ere gutzatuzu, Lucien? Ba, ba, ba, eta... ba, ba, ba, ba, Bo, bakizu, ba, kostaldeko eh, jendek egiten dugu beti barneko aldo horiek urrumdi <laughs> bizitila. Zen ere biziki heldu konpreitzen alda, mina noiz behinka, ba, liburu orkezpen eta beste. Eh, pentsatzen dut, ez, ez zila, bo, eh, alere maite sobera, bere buruaren agertzia edo, bakizu, ba, idazle izaitia, liburu baten egitea, enitzen dako da, ez dakit, hmm. animaleko gauza, minan, bo, gauza, denen gauza izaiten alda, eta denek itza hartu behar dugu, gure moldean, eh, eta, mm, ah, bo, mm. liburu baten egitea, iskiatzea importantea da, gure mintzaira barneratzen dugu, gogoetatzeko bide bat da, eta, bo, Michelek, hola, gizan, goxua izan dela anezake, eh, eta, mm. bo, eta mm. durangon, uste dut, mintzo zen, bide lanaz, eta, etzen eixe karaztia, bak zo, liburu eta zere interes tipia da, bak zo, eskuarazko liburu bat, egiten da mintzaldi bat, aurkezpen bat, prentsari, eta gero, ez da eixe, benan, bo, beharrekortzistek, asetariak, behar, pixka bat zi, pusatu behar ziustet urtaz, gertatzeko gehiago. Prezeski, <sighs> ordean horri izain zizteak, horri lehen, oita seian zuen azken biliburu horiek asteko, horri izain dira, nahi ditinak eh, eskuratu eh, han izain zizte. Ah, Beldo honi izizte ladenen izan, han <laughs> ikusiz bilduko dela, bena bo, batzun dako Lehen bizikoen dako asteko ba. sekulako kaldea benima da, suskripzionen indugu, eta berriz argitaratuko ditugu. Ah, beti bada atzera bidea. Komerzanta bezala izan. Ba, ederki, Lucien.